Сега ќе зборуваме на една тема, ќе одговориме на едно прашање, кое што за нас може би е лесно, да речеме, но, но некојаш може би и во, ве остал во недоумица. Еднаш спомнавме еден петок за ова нешто, па да отвориме во прва книга Самуилова, 28 глава. Во фокусу сега ќе ни биде Саул. Прва книга Самуилова, 28 глава. Неговото паѓање и тоа докаде човекот може да отиде кој ќе се одбори од Господ. Што имаме во оваа глава? Само еден мал вовет. Доека Сау се занимавал со Давид, со неговото апсиње или можност да го убие, да се отараси од него, му се заканувала голема опасност од филистејците. Полека, но сигурно се доближувале. Замислите си, се занимавал со Давид, демек Давид му е најголемиот непријател, оној кој што веќе бил помазан од Господа, како негов наследник, баталил, го баталил вестинскиот непријател изгубил од увид кој му е вистински непријател. Тоа може многу лесно и нам да не се случи. И кога, го, кога увидел, ја увидел опасноста, побарал помош од Господа. Се допрашал до Господа. Меѓутоа не добил одговор. Зошто? Тие не подосно да видиме во каква ситуација е Сал. Зошто Господ молчи на неговото прашање и на помош. И не добивајќи одговор ни, вели тамо од Господа, ни од пророците, ни од Уримот и Тумимот, ќе побара вражалка, затоа што тој ги изгонил сите од земјата, по заповед Господова, и ќе ја најде она вражалка во Ендор, ќе му ја посочат, и од неја ќе побара да го повика духот на Самуил, за да се посоветува со Самуил, со мртвиот Самуил, веќе нели веќе некој време е мртв. И сега за пред да навлеземе во главата, да читаме во која состојба е Саул и заради што е во таквата состојба. Одиме во а, нешто поназад во 15 глава. Значи, треба да одговорим на прашањето дали Самуел стварно му се јавил, затоа што некои велат така, некои така веруваат. Готово луѓето кои што веруваат во бесмртност на душата и така Или тоа било нешто друго. Затоа што текстот навистина остава впечаток како го издвоиш ако го читаш дека Самуел е тој кој што разговара со Саул. Еко 15 глава најнапред. <clears throat> Читаме 22 и 23 стих. Значи, ова е после вториот тест на кој што паѓа Саул и наместо да ги уништи амаликиците до крај, тој ќе го сочува царот Агак и најубавата стока. И Самуел му одговара, значи на средбата со Самуел, доека Самуел е жив, Самуел му одговара, дали му се на Господа помили палениците и приносите од послушноста кон неговиот глас? Го прашува. И вели, Знај, послушноста е поска поцена од најдобрата жртва. Покорноста е подобра од овци. Джабети се сите тие овци што се ги сочували, најдобри, најизлатни, не знам какви да се. Послушноста е она што е најважно. Непокорноста е како гревот на вржањето. Самоволието е како злостор со идолите. Евросал што го довело во ситуација да биде отфрлен од Господа и да му биде одземен од царството? Непослушноста, непокорноста, тоа е едно тисто на некој начин, кое што е вели како гревот на вражањето. Че значи, на некој начин тој бил, веќе уште во таа ситуација, на една иста линија со оваа вражалка. Така може да кажем. Иако него вели стикот баш тоа, туку сака да каже, грев си е грев, а вражал а повикува мртви, а си не послушен на Господа. Тоа е тоа. Крајот е исти. И тврдоглавоста или самоволијето е како злосторот со идолите или како идолопоклонство. Пазите, овде секој од нас треба да се анализира. Пазите, каде се нашол Саул заради тврдоглавоста и заради непослушност? Страшно е работа. Кој од нас е тврдоглав и колку е тврдоглав, тоа, тоа секој од нас си го знае. Би требало и добре да си го знае, барем да е свесен за тоа. Затоа што ова се опасни работи. Тоа гледаме случајот со Сал. И се што се случува? 16 глава, 14 стих. Господовиот дух беше отстъпил од Саула. Ако се сетиме, не, од неодамна зборувавме дека светиот дух кој го добиваат? Покорните. А маната што има Саул е непокорност. Значи, автоматски. Покорните го добиваат, непокорните го губат. Господовиот дух беше остапил од Саул, 14 стих од 16 глава, а еден зол дух од Господа почна да го вознемирува. Ова од Господа, немајте да го сватите пак буквално, како што Ова е нешто во стилот како што Господ му го а, затврдне срцето на фараонот, така и ова. Че значи, не е Господ тој што му го затврдна срцето на фараонот. Туку Господ дозволил. И во овој случај Господ дозволил, пошто се повлекол Духот Свети, да Саул биде измачуван од зол дух, вознемирован од зол дух. Па знаете, па му го нашле Давид, да му свири со харфа, убави мелодии, за да ете му ја подобри на некој начин состојбата. Видимо каква ситуација се нашел Саул. Он се психички состојба, нели денеш, со денешен речник. Саул во една ваква состојба, во непослушност и тврдоглавост, ни еден греф не го, не го признал, значи секој се вадел. Де на народот, де на нешто друго, ама тој не е виновен. А дори во вториот случај вели таму, кој се срекал со Самуил, опа ја е извршив Божјата реч, како што ми рече Бог така направив. Да, тој делумно ја изврши, не целосно. Чи значи, сепак тоа е непослушност. И сега еден таков Саул, во една таква состојба, се наоѓа во опасност. И веќе Самуил некој време почина, тамо негде во 25-та глава, негде пишуваше за тоа, но во, заради наративот од 28 глава, ни се спомнува во третиот стих. Значи, сега сме во 28 глава и тука ќе ги анализираме овие стихови, случувања, случувањата на Саул. Во третиот стих се вели, Самуил беше умрел и сиот Израел го оплака тажики по него. Го закопа во неговиот град Рама, а Саул ги беше истерал од земјата сите повикувачи на духови и врачеви. Зошто го направил Саул? Зато што Господ, на Господа му се гад во неговите очи ваквите. Врачарите, повикувачите на, на духови. Еве да прочитаме за тоа, <clears throat> бар меден стик, доволен е. Левит, Левитска книга, 20, 27. Левит 20, 27. Маж или жена, вклучи, не вклучи. Вклучи на камерата. А, добро. Се извинам. Ти ми текна моментот, па сакал да се осигурам, мада веќе отидовме далеко. <laughs> Вели 27 стих од Левиска книга, 20 глава. Значи, маж или жена кои меѓу вас ке станат повикувачи на духови, на мртви, или ке вражаат, нека бидат казнати со смрт. Мислам, што има тука неазно. Нека бидат каменувани и нивната крв нека падне на нив. И Саул заради ова ги истера сите вражчи и сега, значи, заради наративот тоа е ставено. Самуил е мртов, нема никакви вражачи и сега Саул што прави? Кога Саул, петиот стих, узногледа филистејскиот логор, се исплаши и срцето му се му затрепери силно. Каде сега да бара помош? Саул го праша за совет Господа. Но Господ не му даде одговор. Ни во соништата, ни преку Уримот, ни преку пророците. Секава тоа ше имало пророчки школи тука, негде во близина. Самуел не е веќе меѓу живите, меѓутоа преку никој, преку никој и преку ништо не добива никаков одговор од Господа. Не знам дали сте се нашли некојаш ваква ситуација, ама со оглед на состојбата во која што е Саул, да не го измачуваат нечисти духови, да веќе далеко отиден. Господ нема веќе што да му соопшти. Нема што да му каже. Скјадат во Новиот Завет имаме една таква ситуација, кога е судењето на Исус, го изведуваат пред Ирода. Ирод кој што него послушал гласот на Божиот пророк, најголемиот, Јован Крстител. Исус молчи пред него. Исус можел, имал многу што да каже, Елен Вајд вели. че значи, оној кој што дошол да кажува, да советува, да ја пренесе радостната вест за спасение на сите, на Ирода ништо не му кажува, зато што било безцелно. Страшна е ваква една состојба кога Господ нема што веќе да ви каже. Вие сте отишли предалеко. И можам да го замислам каков е Саул, избезумен, се не знае што да прави. Голем војска наспроти него, <clears throat> каде да најде чајош, како да постапи, што да постапи. Затоа Сал, седмиот стик им рече на своите слуги, побарете ми жена која повикува духови, не знам зашто жена, веројатно жените може повеќе се бавеле со тоа, и затоа што нели, во неговата околина нема, тој ги истерал, побарете ми вели жена, која што повикува духови, за да одам кај неја и да ја прашам. А слугите му одговорија, еве во Ендор има жена, кој повикува духови. Во немок и изгубеност Саул постапува и свесен дека постапува спротивно на, на Божите совети. Предходно го истерал сите врачеви, а сега бара чаре таму. Избијате, има денеска луѓе кои што <clears throat> ради немоќ од разноразни ситуации, барајки чаре за било што во животот, ќе отидат и таму ќе отидат и таму, за жал. Јас на некој начин можам да посведочам дека за жал мојот роден татко тргна по тие патишта. И не знам, не сум Господ да знам докаде му е состојбата, јас се надевам дека се уште има надеж, но сме разговарале со Дејан, Дејан, Дејан знае такви некои теми. Како и да е, значи, страшно е да одиш и да бараш чајер, како што велам, значи, од, не знам, од оджи, од, не знам, такви некои вражачи и така натаму. Да. Тогаш Саул се преправи. Пасите, пасите што прави Саул. <laughs> Внимава, на, како да внимава на својата чест, значи, чекај сега, јас, јас ги истера, па сега треба да идам ја да молам одвржа. Не, и се преправил, се престорил да не биде препознаен, облече други облики и отиде со два човека и дојде Ноке. Дошел и Ноке, не само што се преправил, тука и Ноке дошол. <clears throat> и отиде со два човека, дојде Ноке кај она жена и рече, да ми вражаш со помош на дух и повикај ми го оној кого што ке ти, го, ке ти рече. Значи». А жената му одговори, па ти знаеш што направи Саул. Ти знаеш што направи царот. Немо да ме става сега во незгодна ситуација. Како што, како нели ги истреби од земјата повикувачите на духови и вржал, вржалците. Зошто му поставуваш стапица на мојот жидов за да ме погубиш? Ти веројатно сега сакаш да испиташ, може би си дошол да видиш дали јас се бавам со тоа, па да ме пријавиш кај царот. Пошто во тек е прогон, на таквите како мене и можам да си го изгубам животот. А Саул се заклана во Господа. <laughs> Саул овде не знае ништо прави, ако ги следите, само, само работите. Ќе видиме подолу. Се заклана во Господа, говорејки, че едноставно го изгубил умот. Така ми живи од Господ, не ќе бидеш ништо виновна за ова. Тога жената го запрша. Кого да ти го повика? И сега интересно е ова, следно ова тој говори повика ми го Самуила, која жената го здогледа Самуила, извика гласно. И тогаш му рече на Саула, зошто ме измами? Жената препознала дека Саул е Саул, е преправениот. Можеме да нагаѓаме тука, може би демонот и кажал, демоните и кажал. Сигурно не е Самуел. Но како и да е, зошто ми измами? Ти си Саул. Таа да, да го препознала Самуила. Видите сега наративо каков е, значи ако читате според текстот, ќе, ќе си рече некој почека, ово е стварно Самуил, така вели писмото. Самуил и се јавил, препознала Самуила, Самуил му зборува на Саул и така натаму. Но 13 стиха царот и одговори, не бој се, туку што гледаш, Според текстот, Саул не го гледа директно Самуила, туку жената е како еден вид посредник тука. Што гледаше прашува, а жената му одговара на Саула. Гледам нешто божествено што се дига од земјата. Ова во вистински буквален превод е гледам како богови да излегуваат од земјата. Ова е интересно искористен изразот Елохим за ова божествено како што стои овде кој што нели најчесто се користи за како и на самиот почеток, кога Господ создаваше, Елохим, Бог, но во множина, но се користи често пати и за, за лажни богови. И вели, гледам нешто божествено што се дига од земјата. И ова одговара на нешто, што го читаме уште во Битие. Пазите, Самуел е мртов. И сега наводно, нешто како богови да изликуваат Или како Бог да излегува од земјата. Секјавате што вели гјаволот уште на Адам и Ева на почетокот таму во Едемската градина? Не, вие нема да умрете, туку во моментот кога ќе скинете од забранетиот плод, ќе станете како Бог. Како богови. Ова е учењето на спиритизмот. Че значи, овде имаме работа со спиритизм, нешто што никогаш не е излегува од мода, да кажем. Поготово <laughs> последно време ќе биде и е многу застапено. Че значи, гледам нешто божествено, како Бог да се дига од земјата. Меѓутоа е интересно и ова, да се дига од земјата. Ако за оние кои што веруваат дека нели а, душата на праведниците оди, кај оди? Оди таму во рајот, нели горе на небото, кај Господа, а душата на грешните оди во пеколот. Самуил сите знаеме дека бил Божи човек. Зошто тоа треба да се подигне од земјата, од некаде излегува од земјата? Значи, дури и за тие таквите што така веруваат, ова некако не, не, не кореспондира, не одговара. Само ја прашува, одиме понатаму 14 стих. Какво му е обличието? Че значи, се уште не го гледа, жената е таа кој што го гледа. Се овој сака да се осигура, да види дали тоа е само. Како му е обличието? А таа му одговори. Излегува старец, наметнат со плашт. Тогаш Саул созна дека тоа е Самуел. Па падна со лицето на земјата и се поклони. Е уште еден многу чуден момент. Саул му се поклонува наводно ете на Самуел. Имаме ли такви моменти во Библијата каде што биле прекорени таквите, кои што се поклонуваат пред Корнелий, нели се поклонил пред Петар, паднал. Што му вели Петар? Стани, јас сум обичен човек како тебе. Во Откровение имаме пред ангели. Пред ангел која паѓа Јован. Ангелот му вели стани. А овде Саул паѓа да му служи на Самуила, наводно на Самуила, кој што го ни гледа, веројатно, кој што гледаме, но ете се убедил дека тоа е Самуил. И сега 15 стих додава на тој 13 стих, <laughs> кај што вели дека се дига нешто од земјата. Самуил го праша Сауло. И сега видите разговор меѓу Самуил и Сауло. И некој смета дека, ете, тоа е Самуил, стварно. Зошто го замати мојот мир, повикувајќи ме горе? Че од доздола горе. А Саул одговори, во голема неволја сум, зашто филистејците завојуваа против мене, а Бог се заврати од мене и не ми одговара веќе. Никам не преку пророците, ниво со ништата. Зато те повикав тебе, за да ме поучуваш што да правам. Какво, каква бесмислица? Ако Господ не му се јавува на Саул, преку вообичајните средства и начини, како тоа мисли Саул дека ке оди кај вржалката за кој што Господ наредил да се истребат, да се каменуваат, да се убидат, да се исчистат, тој оди кај вржалката, да вржалката го повика Самуила наводно и да бара сега помош од него. <clears throat> Совет. И видите што му, што му одговара наводно Самуил. Господ ти направи како што ти кажа преку мене, го истрга царството од твојата рака и му даде, и му даде на твојот сопретник Давид, и тоа е така. Зошто, зошто не ги послуша Господовите зборови, зошто не го изврши неговиот жесток гнев врз Амалик, и тоа е така. Затоа Господ ти направи вака денес. Господ ќе го предаде заедно со тебе и Израел во филистиските раце. Утре со своите синови ќе бидеш со мене. Ова е интересно. Овде Самуил, наводно Самуил, погајде што ќе се случи утре. Знае и нината. То така ќе се случи. Самуил ќе загине со трите своји сина, кој е Јонат. Со, Саул, се извинувам, ако спомнав Самуил. Следниот ден. Но, читете го стикот, што вели, ќе бидеш со мене. Повторно една безмислица за оние кои што наводно веруваат дека нели, праведните, на праведните душата оди во рајат. Како тоа Самуел, праведникот му вели на Саул, ќе дојдете утре со мене, ќе дојдете и ќе бидете со мене, сите, заедно. Каде е тоа со мене? Ова е спиритизам, ова е чист спиритизам, ова е учењето на спиритизмот. Спиритизмот учи дека не е битно дали си зол, дали си добар. Не е битно, сите одат на едно исто место. И гјаволот прави, преку своите демони, со посредство на своите демони, <clears throat> преку тие своји слуги и инструменти, вражалци, гатачи и повикувачи на, на духови на мртви, наводно, да ги заведат и живите. Укажувајќи им на тоа дека, ете, нивниот грешен, татко или не знам што, убаво му е таму горе. Или таму доле, не знам, <laughs> според текстот. Пошто Самуел се појавува од оздола, нели? Ако читаме таму во Евреите, не се навракаме сега таму, немаме многу време, која се спомнува меѓу другите великани и Самуел, подолу таму 35 стих се вели, ајде само 35 стих, 11 глава Евреите 35 стих, че кога Павли ги набројува овде <clears throat> великаните на верата, вели во 35 стих од 11 глава Евреите, Жени примија своји воскреснати мртви, а други беа мачени и не се избавија, за да добијат подобро воскресение. Во, во контекст и на горе наведените ми Микоја и Самуел. Гјавот не може да воскреснува или <clears throat> да дига мртви, ниту пак се случило такво нешто, знаеме дека мртвите не знаат ништо, мртвите почиваат, мртвите спијат и дека го чекаат воскресението. Тоа е нешто што е и треба да ни биде тотално јасно, за да не западнеме во спиритизам како што запаѓаат некои други кои што веруваат поинако. И кои што сметаат дека Самуил е овој кој што се појавил овде. И сега, мораме да одговориме на некои неодговорени тука прашања остануваат. Се случува ужасот со Саул веќе следниот ден. Како тоа демонот? Зашто ние веруваме дека тоа се демоните демонот кој што многу добро го имитира Самуел. Како тоа демонот знаел што ќе се случи утре? Тоа е едно прашање. И како тоа обличјето, гласот, се било онака како да тоа стварно бил Самуел. Тоа е она што е многу измамливо, значи, на кое што мнозе напаѓаат. Е, секи читаме два цитата, кои што се за запрепастувачки двата за мене. Едниот од големата борба. Вели, гјаволот има моќ да го имитира пред луѓето лицето на нивните починати пријатели. Пак, ако, ако може да се појави како ангел на светлината пред Исуса. Може 300 чуда да прави. Тоа му е дозволено. толку може. И вели, имитацијата е совршена. Совршена боја на глас, тон, мислам све, све, движења. Еве, дури вели овде, нели, стајат со плашт. <clears throat> Како што му било објаснато на Саул. Истиот изглед, зборовите, гласот, се се имитира со изворедна точност. Мнозина се утешени, сега, што прави, значи, тој демон, а, преправен, значи, во лик на некој наш ближен? Мнозина се утешени, че значи ги теши живите, уверени дека нивните мили уживаат блаженство на небото, не сваќајќи ја опасноста, слушаат духови и, демос, и демоски учени. И сето тоа може да ги охрабри и да си продолжат по патот по кој што си одат, без покаяние, без ништо, едноставно така да завршат во пропаст. Тоа е целта на гјалот. Тој се користи на вакви начин. Значи, Обрати внимание, имитацијата е совршена, како што случајов. Го имаме примерот со навното појавување на Самуел во Ендор. И сега внимајате на вториот цитат, кој што одговара на прашањето како тоа можел да знае гјаволот што ќе се случи утре? А, големата борба, тоа е 552 страна, ама, ама оригинална. Значи, ке, ако сакаш, може, може подостан да видиме баш во... Зависи кое издание, па која страна ќе, ќе падне. А, значи, како тоа гјавол можел да знае и може да знае што ќе се случи во иднина? Како прво, не треба да забравим една работа. Саул е тотално во раците на гјаволот, како што читав. Гјавол може да прави со него и прави со него се што ќе посака, едноставно Жалосно, меѓутоа тоа е тоа. Дјаволот може да направи, значи тоа што го убило Саул, не било Господ кој што го убило, туку дјаволот ја направил целата таа сцена и таа целата таа ситуација. И затоа и знае, можел да каже. Тоа е една работа. Меѓутоа, внимавајте цитато што открива од Патриарси и пророци 687 оригинална страна или 726 страна македонски превод, она издание, нели, По-старото, мисля дека има некој поново сега. 687 оригинална или 726 македонски превод. Вели сатаната луѓето ги наведува да се распрашуваат кај видовитите со тоа што им го открива скриеното од минатото. Видите сега како ги навлекува. Ќе одат кај некој вражалец, татко ми на времето ми викаше само јави се, еве ти го телефонот од оджата таму во Прилеп, само јави се, секи ти погоди. По телефон секи ти погоди. Викам, мавни се таму, <laughs> мислам, тогаш бев, бев во почетокот на, на, на верата, меѓутоа, фала на Господа, доволно осведочен. Со тоа што велим го открива скриеното од минатото, значи ке ви открие нешто што само вие го знаете. Нешто што само вие го знаете. На тој начин ќе ве навлече и ќе се рече, чекај па, па може нешто ќе ви открие за утре. Што ќе биде како ќе биде со мојот живот, а, а ние сме пара дознали, па сакаме да знаеме па па не знам, па дали ќе најдам работа, па не знам во, па не знам тоа, па ситници, ситници, еден куп живот. А геолот го знае, многу добро знае нашиот живот, ги знае сите наши тајни. Се знае. Мислам, мислите не може да не ги чита, меѓутоа се што гледа, гледа, се што може да види. И сега, ги наведува да веруваат дека тој може да ја прескажи и днината. Идете сега што прави. Врз основа на своето многу вековно искуство, пазите, треба да му симнеме сите капа под наводници, нели, на гјаволот, колкаво он искуство има. Чесилади години искуство. Врз основа на тоа негово вековно, многовековно искуство, тој може, знаејќи ги причините, да заклучи какви ќе бидат последиците. Причинско-последична врска. Тоа он многу добро го работи и го знае. Па кога, јас спомнав, мислам, еден петок, тогаш баш кога коментирав малку околу ова, дека ја ќе кажам, значи, ја, ја, јас сум таков, едноставно, така му ми функционира умот, успевам така некој коцкички добро да ги сложам и да предвидам под наводници што ќе биде. Еве, од а, изборите на 11 декември навака скоро све предвидов точно како ќе се случуваат настаните во Македонија. Значи не сум не, не сум пророк. Тоа е тоа, чиста логика, причина последица, причина последица на некој начин. Гјаволот е мајстор. Гјаволот има многу вековно искуство А, и вели, тој може, знајќи и причините, да заклучи какви ќе бидат последиците и често со прилична точност може да предвиди известни настани во човечкиот живот во иднина. Некојаш може чисто да нагоди, па и тоа да му послужи за да ве, навлече кон себе. Но еве, вели, заради тоа многу вековно негово искуство може да, поврзувајќи последица со причина да прилично точно да предвиди што ќе се случи со животот на, еден човек, на, еден човек во иднина. И тоа му дава можност да ги измами кутрите заведени души, да ги подјарми и да ги одведе по своја волја, односно во пропаст. А реков за Саул, кога веќе бил целосно во сатански раце, тој сатаната можел да прави со него се што ќе посека. И тоа што му го кажал, за следниот ден тој се случило. И како и за Саул, така и за секој од нас, гјаволот едва и чека такво нешто да ни направи, односно да ни уништи затоа што е непријател на душите. И само да а, не ги забораеме овие стихови, при крај сме да ги спомнеме прва книга Летописи, кои што се така одговараат на прашањето дека ова никако не може да е Самуел, кој што се јавил преку врчарката и разговарал со Саул. Прва летопис или прва книга Дневник, Десета глава, 13-14 стих. Последните два стиха од таа глава. Така загина Саул за својето беззаконие, кое го направи пред Господа, не ги пазеше Господовите заповеди, чете тоа, таа негова непослушност, непокорност, и врз тоа ја праша за совет бајачката, а не го праша Господа, затоа го уби и го пренесе, го, затоа го уби и го пренесе царството на Јесејовиот син Давид. Да, тој го праша, така стои во 28 глава, меѓутоа состојбата која што била, веќе било касно. Ја преминал црквата. Не го праша, стикот сака да каже, не беше навикна да го прашува Господа, да го слуша Господа, беше непокорен. Исаја 8 глава, сите го знаеме 20 стих, нели, закони сведоштво барајте, иако некој, некој не зборува според нив, не, во, нив, во, не, во нив нема светлина, во него нема светлина, но често пати го забораваме контекстот на э, стихот кој што е пред тоа, значи 8 глава, 19 стих, Исаја, Ако ви речат, прашајте ги духовите и оние кои што пророкуваат за еднината, што шепотат и мрморат, одговорете, зар народот не треба да го праша својот Бог? Зар мртвите се прашуваат за живите? И потоа вели закон и сведоштво барите. Зар мртвите се прашуваат за живите? Зошто? Како може мртов да знае <laughs> и да советува жив, кога мртвиот не знае ништо. Проповедник, 9 глава, 5 и 6 стих, и со тоа ќе завршиме. Книга на проповедник, 9 глава, 5 и 6 стих. Живите барем знаат дека ќе умрат, а мртвите не знаат ништо. Ниту имаат веќе награда, зашто се заборава и споменот за нив. Одамна ги снема нивната љубов и нивната омраза и завист, и веќе немаат учество во нешто што станува под сонцето. Точка.